plurobla criso endangerigas vivo basoin. Climata shangio cae perdigio de spezioi endangerigas la vivo basoin de la homoi, cae la socian cae economian securetson, clarigas faculoi en Austrio en rapporto. La causoi por la plurobla criso estas la fontagioi de la tero, estas tro exploatatai, cae la medio estas malpurigata. Por trovi eliron el tio, laula faculoi, la homoi devus shangi la politicaen structuroin, la economion, cae siain manieroin, kiel vivi cae pensi. La homoi sequas tro la doctrinon pri economia crescado, cae por ili Natura medio estas aro da exploateblai fontajoi, diras la rapporto. Sed la homoi estas fakte en ciam en naturae circuladoi, cae procedoi, ciu iam tro ofte estas tro chargitae, au detruitae. Char la homoi tro damagas la naturae in sistemoin, oni devas modifi la hom farita in sistema in directe al dauri povezzo, diris faculo de la Natur Historia Museo en Vieno. Pli detalai prilumigoi identigis tri causoen por la plurobla criso. Unue, estas la fremdigio, rilate alla natura medio, cae la domina conduto rilate al G. Due, estas la concentrigio de potenzo cae ricezzo exemple ce politicae cae economiae elitoi. Trie, estas la prioritatigo de mallongtempai, individuae cae materialae profitoi. Helpe de quin strategioi, laula faculoi, oni povas maestri la median crison cae alconduci transforman socian shangion. Unue necessas pli bone protecti cae restarigi ecologie cae culture valorain peisagioin, clarigas sciencisto dele Instituto pri Ecologio de la Universitato de Innsbruck. Exemple per jure de viga regiona planado, cun nete nulla consumo de areoi do per limigo de la surconstruado de grundoe, al amplexo, quiu per renaturigae pasioi estas remetita al natura stato. Oni devus ancau starigi tutlandan retaron el protectae zonoi cae naturae spazoi, cae el natur convena agro cae forsta culturo. Por tio gravus tut Austria Federazia cadra legio por protecto de natura medio cae grundoi, li diris. Ciel duan strategion oni faru sistema in changioin en tiui sectoroi de la economio, ciui cefe contribuas alla problemoi, do la agro cae forstu culturo, la evoluigo de shoseoi cae setleioi. Cetio postulas, la faculoi, che medi damagiae subvenzioi estu reductitae, cae practicoi convenae al biodiversetso estu accelatae. La centra tria al ir puncto estas shangio de paradigmo, de pure cresc orientitae, directe al comun util orientitae economiae modeloi, Tiu cele necessus ancau transformi la finanza in sistemo in tiel, che fluoi de capitalo estu celite directatai al natur positivae activezoi, cae che ecologie riscae practicoi costu pli. La politico cae giae instituzioi, en la quara strategio, do partoprenigu ciuin agantoin en decidoi tio ancao plialtigus la accepton cae efficetson de la mesurae pasioi. La politica agado servu pli alla comun utilo cae mal pli al dominae intereso gruppoe. Fine, ciel quina strategio ocasu profunda shangio de valoroi, en chiula medio estu considerata ne nur kiel exploatebla fontaggio. Laula rapporto estus grave realigi tiuin strategioin kiel tuton, ne nur parte lau bon trovo.